50 languages. 82 82 82อดีตการสอง minevik 2 minevik 2แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม pidid sa kiirabi kutsuma pidid sa kiirabi kutsuma แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม pidid sa arsti kutsuma pidid sa arsti kutsuma แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม pidid sa politsei kutsuma pidid sa politsei kutsuma คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ kas teil on see telefoninumber, hetk tagasi oli mul see veel? kas teil on see telefoninumber? hetk tagasi oli mul see veel. คุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ kas teil on see aadress? hetk tagasi oli mul see veel. kas teil on see aadress? hetk tagasi oli mul see veel. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ kas teil on linnakaart hetk tagasi oli mul see veel kas teil on linnakaart hetk tagasi oli mul see veel เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะ tuli ta täpselt ta ei saanud täpselt tulla tuli ta täpselt ta ei saanud täpselt tulla เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะ Leidis ta tee, ta ei leidnud teed. Leidis ta tee, ta ei leidnud teed. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ Sai ta sinust aru? Ta ei saanud minust aru. Sai ta sinust aru? Ta ei saanud minust aru. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ Miks ei saanud sa täpselt tulla? Miks ei saanud sa täpselt tulla? ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ Miks sa teed ei leidnud? Miks sa teed ei leidnud? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ Miks sa temast aru ei saanud? Miks sa temast aru ei saanud? ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง ma ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. ma ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. ดิฉันไม่เข้าใจเขา เพราะว่าดนตรีดังเกินไป ma ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. ma ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ ma pidin takso võtma. ma pidin takso võtma. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง ma pidin linnakaardi ostma. ma pidin linnakaardi ostma. ดิฉันต้องปิดวิทยุ ma pidin raadio vaiksemaks keerama. ma pidin raadio vaiksemaks keerama.